trei lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. Pe 4 octombrie 1957, radioamatorii din toată lumea au recepționat deodată un sunet neobișnuit venit din spațiu de la un obiect artificial care orbita Pământul. Cine să fie, Cine da, să fie. E sunetul primului satelit artificial din istoria omenirii, Sputnik. Era o sferă din uh, metal lustruit cu un diametru de 58 de centimetri și cu o greutate de 83 de kilograme. De exterior fusese atașate patru antene radio lungi de aproape 3 metri. În interior, un emițător radio transmitea acest sunet simplu pe frecvențele urmărite de radioamatorii din toată lumea. Sputnik orbita în jurul Terei cu o viteză de 29.000 de km pe oră, făcând un tur complet al Pământului la câte 96 de minute odată pe deasupra Statelor Unite trecea cam de șapte ori pe zi ca să fie clar cine era <laughs> șeful. Sovieticii au făcut un uriaș spectacol de propagandă din succesul lor, iar opinia publică americană a descoperit cu groază că țara lor nu era de fapt superputerea tehnologică descrisă de propriul guvern. Cursa spațială a fost uh, relansată de acest eveniment, iar americanii au câștigat în cele din urmă când au devenit primii și singurii până acum care au trimis o misiune umană pe lună. Eu am găsit Sputnik și la sticlă, să știi, și tot așa te faci ca un satelit, ești. Orbitezi, era... dar n-ai nicio... <laughs> era Sputnik la sticlă? Da, era Sputnik la sticlă. Și uite, frate, asta mi-a scăpat. 4 <laughs> octombrie 1977, Dudu Georgescu primea pentru a doua oară gheata de aur trofeu de cernat la Paris celui mai bun marcator din campionatele Europei. Dudu Georgescu așteaptă centrarea! Gol! Dudu Georgescu! Maestru Țopescu. Da. Centrarea lui Lucescu, capul Ducescu, gol! Golgheterul echipei Dinamo avea deja în palmares acest titlu prestigios, îl obținuse prima oară în 1975. Dar în 77 a stabilit și un record ce a rezistat 35 de ani și a fost doborât de Messi. Dudu a marcat 47 de goluri în acea ediție a campionatului României. Starul Barcelonei a dat 50, acum 7 ani. Pe lângă cele două ghete de aur ale lui Dudu Georgescu, în România au mai ajuns două, obținute culmea tot de dinamoviști, Rodion Cămătar în 87 și Dorin Mateuț în 89. L'echip i-a retras însă distincția lui Cămătaru în urma unui uriaș scandal, stârnit de faptul că românul marcase 20 de goluri în ultimele șase etape de campionat. Au mai câștigat în mod controversat jucătorii din Cipru, Bulgaria, Armenia sau Georgia, și Gheata de Aur a fost suspendată de publicația franceză din 91 până 96. De la revenire a devenit inaccesibilă golgheterilor campionatelor modeste din Est, fiindcă numărului de goluri se aplică și un coeficient de multiplicare ce dublează practic reușitele marcatorilor din Spania, Anglia sau Italia. Messi a câștigat ultimele două ediții și are în total 5 în palmares. Dar la Cămătaru se întorceau portarii cu spatele când a fost uh, scandalul ăla, știți? Cred că era și terenul în pantă. Da, se aruncau din, din tribune, aruncau tenis vechi. A da, fost da, ceva da. de toată lumea. Exact. Dacă a fost ordin, frate, să devină gheata de aur, s-a dat ordin și asta e, de de goluri. Băi, eram cei mai buni. Și în agricultură <laughs> trebuia să fim buni. și la fotbal ce vorbești. 4 octombrie 1970, Janis Joplin a fost găsită moartă în camera sa de hotel. Cauza oficială a decesului a fost o supradoză de heroină combinată cu alcool. Avea doar 27 de ani Janis Joplin, care cânta rock, soul și blues și a fost un adevărat star al acelei perioade. N-a apucat să lanseze decât trei albume, iar al patrulea a fost lansat postum în 1971 la trei luni de la moarte. Albumul Pearl, numele venea de la porecla pe care o avea Janis Joplin, a ajuns numărul 1 în Billboard chiar de la lansare. Ceneș a început cariera în 1967, când a apărut la festivalul de la Monterey, alături de trupa sa, avea un nume interesant, Big Brother and the Holding Company. După doar două albume, Janis Joplin își începe cariera solo, a avut doar 5 piese în Billboard Hot 100 și un singur number one, Me and Bobby McGee, dar publicul o ține minte mai mult pentru stilul ei rebel și prezența scenică.